Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Բարեկամներ, այսօր զրուցակիցս Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշտակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Լենա Սիմոնյանն է։ քաղաքապետարանը 44-օրյա պատերազմից հետո ձգտում է մեղմ վերաբերվել քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր վարչական իրավախախտումներ են կատարում կամ այլ խախտումներ եւ գործը չհասցնել մինչեւ դատարան։ Այսօր դատարանում ինչ բնույթի գործեր կան։ Իրոք 44-օրյա պատերազմից հետո Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը ավելի մեծ վերաբերմունք է ցուցաբերում մեր քաղաքացիների նկատմամբ հաշվի առնելով նրանց սոցիալական վիճակը, ինչպես նաև բարոյակ հոգեբանական վիճակը ավելի չլարելու համար, սակայն որոշ այլ գործողություններ կատարում են զգուշացումների կարգով, ծանոթություններ ուղարկելու կարգով, բարեխիղճ քաղաքացիները օգտվում են դրանից եւ վճարումներ կատարում են կամ խուսափում են խախտումներից։ Բացառիկ դեպքերում են կարող լինել դատարան։ Դրա համար կոչ ենք ան բոլոր քաղաքացիները իմանան իրենց պարտականությունները, չկատարեն չարաշահումներ եւ կատարեն իրենց քաղաքացիական պարտականությունները, քանի որ քաղաքապետարան աշխատանքները կազմակերպում է հենց քաղաքացիների միջոցով իրենց պարտականությունների պատշաճ կատարման արդյունքում պատերազմից հետո եղել է դեպք, որ քաղաքապետարանը դիմել է դատարան։ Եղել են դեպքեր շատ անբարիխիղճ քաղաքացիների նկատմամբ միջոցներ կիրառելու համար, Չէ որ մեկ քաղաքացու խախտումը անհարմարություն կամ այլ քաղաքացիների իրավունքների խախտում է առաջացնում, քաղաքապետարանը բոլոր քաղաքացիների իրավունքներն է պարտավոր պաշտպանել։ Բացառիկ դեպքերում, ինչպես նշեցի, դիմել են դատարան։ Քանի դեպք եղել նման մոտավորապես չնշենք, ուղղակի նշենք, որ գումարի բռնագանձման կամ օրինակ գովազդի տեղադրման կանոններ խախտելու հետ կապված դիմել են դատարան կամ եթե քաղաքացին դիմել են, մենք էլ ներկայացել ենք դատարանում պաշտպանել։ Իսկ այլ բնույթի գործեր նախորդ տարիներից, որ դեռևս վճեր չի կայացվել, կան։ Այո, այդպիսի գործեր շատ կան, դրանք բարդ գործերն են, հիմնականում հողհատկացումներին է վերաբերվում, քաղաքապետի ընդունած որոշումների հետ համաձայն չլինելու դեպքում քաղաքացիները բարբերաբար դիմում են դատարան, քանի որ բարդ գործերին երկար դատականություն են պահանջում, ունեցել ենք մինչև 44 օրյա պատերազմը դատարան դիմաց քաղաքացիների գործեր, քաղաքացին դատի է տալիս քաղաքապետարանին։ Այո, հիմնականում այդպիսի գործերով են դատարանում ներկայանում եւ պաշտպանում են ընդունած որոշումը նման գործերով քաղաքապետարանը կողմ լինելուց բացի քաղաքացիներն են կողմը, մի դեպքում այն քաղաքացին, ում համար որոշումը ընդունվել է, մյուս դեպքում այն քաղաքացին, ով համաձայն չի նշված որոշմանը կամ ով գտել է, որ իր իրավունքները խախտվել են նման որոշմամբ։ Դատարանը վերջում իր կարծիքը դատական վճռով արտահայտում է, կա նաև ողքարկելու իրավունք, փոխհատկացման առընչությամբ երբ քաղաքացին համաձայն չէ որոշման հետ երբ դիմել է դատարան դատը ով է շահել ինչ հարաբերակցությամբ Շահում են նաև դիմող քաղաքացիները, բայց տոկոսային հարաբերությամբ ավելի քիչ, քան թե այն դեպքեր, որ քաղաքապետին ընդունած որոշումները պահպանում են։ Քանի որ քաղաքապետարան որոշումները ընդունվում են եւ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի հիման վրա եւ այլ պետական մարմիններից պահանջված ապացույցների հիման վրա կարող է նաեւ սխալը նշված ապացույցներից ելնի ամեն դեպքում վերջում քաղաքապետի ընդունած որոշումն է եւ բեկանում կամ պահպանում է քաղաքապետի ընդունած որոշումը։ Այսինքն դեպքեր է լինում, որ մենք էլ չենք մեղքի տերը ուղակի օրենսդրությամբ մենք պետք է պաշտպանենք մեր որոշումը, կարող է դեպքերում ընդունենք, որ իրոք սխալ է։ Բայց մեծամասամբ քաղաքապետի ընդունած որոշումները չեն բեկանում։ 2021 թվականի փետրվարին ավականին որոշում էր ընդունել սահմանել արտոնություններ գույքը հարկի եւ հողի հարկի գծով 44-օրյա պատերազմում զոհվածների, անհայտ կորածների եւ դուժած այլ անձանց համար։ Որոշումը տարածվում էր միայն 2021 թվականի վրա, սակայն նաեւ 2022 թվականին ավականու նիստում շարունակվում են քննարկվել դիմումներ կամ քաղաքապետն ինքն է առաջարկություն ներկայացնում քաղաքացիներին նույնիսկ տարիներով կուտակված գույքահարկից կամ հողի հարկից եւ դույժերից ազատելու համար եւ նույնիսկ դրանք քաղաքացիներ են, ում վրա չի տարածվում ավականու որոշումը։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու կողմից Կան որոշումներ ընդունված անորոշ թվով անձանց համար սահմանված է արտոնություն։ Անորոշ թիվ ինչ է նշանակում։ Այսինքն առաջին խմբի հաշման անդամների, երկրորդ խմբի հաշման անդամների զոհվածած դամատիկների ընտանիքների, անհայտ բացակայող անձանց, նաև վնասված մեքենաների, դեր քաղաքացիների համար, այսինքն ով դիմի մեխանիկորեն այդ ընդունած որոշման հիման վրա արտոնությունները սահմանում են ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթերը եթե համապատասխանում են նշված անձանց կատեգորիային արտոնություն սահմանում է եւ ինչպես նաեւ կան քաղաքացիներ որոնք իրենք են ներկայացնում իրենց արտոնություն սահմանելու հիմնավորումը քանի որ օրենքի համաձայն քաղաքապետը կամ քաղաքապետարանը աշխատակազմի իրավունքն ունի անմիջապես մերժել դիմումը եւ հիմնավորող փաստաթղթերը առաջարկության տեսքով ներկայացնում է ավականու քննարկմանը եւ վերջնական ավականին որոշ ներկայացնում սահմանել արտոնություն նշված անձի համար թե ոչ։ Որոշման գործողության ժամկետը նշված է, ինչքան ժամանակ կարող է դա շարունակվել։ Այն կատեգորիա անձանց համար, անորոշ թվով անձանց համար, որ արտոնությունը սահմանվել է, այդտեղ նշված է, թե որ տարիների համար է նշված կամ տուգանքների համար է նշված թե ոչ, իսկ քաղաքացին ինքն է, ինչ արտոնության համար գումարի չափը, տարեթիվը նշում, որ առաջարկություն ներկայացվի ավականու քննարկման։ Ավականու նիսպում դիմումներ Հոդվածներ են ներկայացվում, որ քաղաքացին խնդրում է ազատել գույքարկից եւ դույժերից մի քանի տարվա համար, մինչեւ 2020 թվականը եղած ժամանակաշրջանի համար, եթե բարեխիղճ հարկատու էր, ինչու ժամանակին չի վճարել հարկը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու երևի իր պատճառը ունի չմոծելու։ Չեն կարող իրենց տեղ պատասխան տալ դրա համար քննարկվում է նիստում բավականին կարող է որոշակի հատված չընդունի, մի հատվածով սահմանի արտոնություն։ Դա արդեն քննարկման թեմա է։ Եղել են դեպքեր, երբ ավականին մերժի դիմումները։ Ինչքան գիտեմ, եղել է նման դեպքեր Ավականու անդամներից Սամվել Մինասյանը առաջարկություն էր արել, որ հաստատուն գումար սահմանվի գույքարկից կամ հողի հարկից, երբ հազատում են քաղաքացում։ Օրինակ, եւ ինձ համար լինի ենթադրենք 50000 առավելագույնը, եւ մեկ այլ քաղաքացու համար, որովհետեւ երբեմն մի քաղաքացու ներվում է 15000 դրամ գույքահարկը, իհարկե հնարավոր է այդ քաղաքացու քաղաքացու համար դա մեծ գումար լինի։ Իսկ մյուսին ներվում է 400.000 դրամ գույքահարկը։ Դեմ չենք նման առաջարկությունը, որ ընդունվի, ուղղակի դա արդեն որոշման տեսքով պիտի լինի եւ ավականների մեծամասնությունը պիտի համաձայնություն տա։ Մի դեպքում առաջարկը մենք կարող ենք ներկայացնել, մյուս դեպքում ավականները կարող են առաջարկություն ներկայացնել, մեծամասնությամբ համաձայնություն տա, ընդունի որոշումը։ Ընդունելի որոշում է։ Եթե ձեր կարծիքը հաշվի առնել, դուք կողմ կքվեարկեիք։ Ճիշտն ասած կողմ դեմ քվեարկող չեմ, նման դրամարացնել եթե։ Ես ընդհանրապես կարծիք հայտնող եմ, որ օրենսդրությամբ թույլատրելի է թե ոչ, կա նաև որոշակի սահմանափակում, պետք է բյուջեն նախատեսված գումարի մինչև 10% տարվա ընթացքում սահմանի, եթե մոտավոր հաշվարկ կատարելու դեպքում անցնի այդ գումարը իհարկե դեմ կլինենք, եթե այո հիմնավորումը նայած ինչպիսին է։ Եթե այդ պայմանը կա, հնարավոր է արդեն տարվա վերջին ամիսներին այլևս գումար չլինի ազատելու գույքարկից կամ հողի հարկից։ Այո, ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, քաղաքացին ինքն է որոշում դիմել կարող է տարվա կեսից ավելի շատ մարդ դիմի, քան տարվա երկրորդ մասից, կարող է սկզբից դիմող չլինի, հետո ոչ ոք չի կարող կանխատեսել։ Տնտեսվարող սուբյեկտներին թույլ չի տրվում ընդհանուր օգտագործման տարածքում առևտուր անել, արգղեր շարել, միրգ ու բանջարեղեն վաճառել, սակայն քաղաքապետարանը, այսպես ասենք, ներքին կարգով թույլ է տվել որոշ հերավորության վրա սահմանափակ հերավորությամբ դասավորել արգղերը։ Նման մոտեցումը ճիշտ ճիշտ է թե ոչ, չէ որ դա վարչական իրավախախտում է։ Եթե չի կարելի, չի կարելի։ Հնարավոր չէ, մի քիչ կարելի է կամ շատ չի կարելի քաղաքապետարանը ունի պարտականություն վարչական իրավախախտումներին հետևելու, արձանագրելու, կանխելու եւ վարչական պատասխանատվության միջոցների կիրառելու։ Էլի նշենք, որ 44 օրյա պատերազմից հետո փորձում ենք ընդառաջել քաղաքացիներին, յուրաքանչյուրը իր հիմնավորում ունի, մեկը աշխատանք չունենալու կամ մեկը տարահանված լինելու փորձում ենք ավելի մեղ վերաբերմունք ցաբերել, բայց հսկողությունը չդադարեցնել, չթուլացնել, քիչ տուգանքներ կիրառելով հանդերձ նախազգուշացման կարգով աշխատանքները ավելի ծավալ ունեն տարվում, բարբերաբար մեր աշխատողները մեր տեսուչները շրջում են քաղաքի տարածքում եւ աշխատանքներ են տանում տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, որ առևտուր կատարից խախտումներ չկատարել, քանի որ նման խախտումները մեկ այլ քաղաքացիների իրավունքներն է խախտում։ Պատերազմից անցել է 1.5 տարի, բացօթյա ապուրինի արևտուրը շարունակում է ցաղկել։ Նման մեղմ վերաբերմունքը ըստ երևույթին արևտրով զբաղվողը չի ուզում ընդունել։ Նաև բացատրական աշխատանքը իմ կարծիքով արդյունք չի տալիս։ Իհարկե, դրա համար կա տուգանք, իսկ քաղաքապետարանը ձգտում է հուսափել տուգանք կիրառելուց, եթե քաղաքապետարանը մեղմ վերաբերմունք է ցուցաբերում, ինչպես դուք ասացիք, Այդ դեպքում խախտվում են ին որպես քաղաքացու շահերը, որովհետև այդ ընդհանուր օգտագործման տարածքը զբաղեցնում է ապօրինի արևտուր անողը։ Օրինակ, հետիոտնի անցուդարձն է խանգարում, շատ այլ բաներ։ Այս դեպքում ինչու մի քաղաքացու ընդառաջել, իսկ շատ ավելի քաղաքացիների շահերը չմասի երկրորդական պլան մղել, համենայն դեպս աչքի առաջ չունենալ։ Դուք ճիշտ եք, այդ աշխատանքների արդյունքում, եթե կան շատ անբարի խիղճ քաղաքացիներ, առևտրավ զբաղվող անձինք, իհարկե վերջում դուգանքել է նշանակում նրանց նկատմամբ։ Այո, շատ անբարի խիղճ անձինք, որոնք բազմաթիվ անգամ նախազգուշացնելուց բացատրելուց հետո, չէ որ մեկ անձի շահը ավելին չէ, քան թե հարյուրավոր հազարավոր անձանց շահերը, բնակչության քանակն էր ավելացել դրա համար երևի հենց առևտրի չափն էլ է ավելացել։ Մի քիչ դժվար է հսկողություն կատարելը, բայց մեր մասնագետները բարբերաբար հսկում են նաև քաղաքապետ պարոն Սարգսյանն է փորձում կարգավորել նշված հարցը, ընդառաջել քաղաքացիներին ինչ որ չափով խախտումը նվազեցնել, բայց արդեն այն դեպքերը, որ խիստ չարաշահումներ են կատարում, իհարկե տուգանքներ կիրառում են։ Եվ արդյունք տալիս է տուգանքը ամենալավ արդյունքը տուգանքի կիրառումն է։ Ցանկացած խախտման համար պետք է պատիժ լինի։ Այդ դեպքում ինչու սпасել, որ քաղաքացին հասցնի այն աստիճանի, որ քաղաքապետարանի համբերությունը հատի։ Այդ դեպքում կարող ենք արդեն դիմել քաղաքացիներին, որ բարի խղճություն ցուցաբերեն եւ մասնակցեն քաղաքի կառավարմանը, աջակցեն յուրաքանչյուրը իրենց կողմից ճիշտ պարտականությունները կատարելով, չարաշահումներ չկատարելով, որպեսի կարողանան քաղաքապետարանի մասնագետները եւ քաղաքապետը իրենց պարտականություններն ու լիազորությունները լիարժեք կատարեն։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունիսի 10-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ Լենա Սիմոնյանն էր։